to'rtinchi bob hazrati ayso yahyo payg'ambardinmu ko'p shogird qabul qilib ularni cho'mildirib yetibdi degan xabar parislarga yetdi amaliyotda hazrati ayso o'zi emas shogirdlari cho'mildiratdi ularning xabar topqinni uqqan hazrati ayso yahudiya o'lkasidan chiqib yana galileyaga ketdi yo'l ustida samariya o'lkasini o'tishga to'g'ri keldi buning bilan hazrati ayso samoriyning sihor degan yesig'i keldi sihor burunqi zamonda yoqub o'z o'g'li yusufga miros qilgan yagi yaqin bo'lib yoqub quduqi degan quduqmi shu yadi edi hazrati ayso safarda charchaganligi uchun quduqni yeniq kelib o'ltirdi bu tush vaqti bo'lib hazrati aysoning shogirdlari yemaklik setvilish uchun shaharga kirib ketgan edi shu chog'da samoriylik bir ayol suv keldi hazrati ayso uningga manga biroz usuluq bagaysiz dedi yahudiylarning samariyliklarni kofir deb hatto ularning chini qochilarinimi ishlatmaydiganligini bildigan ayol o'zimiz yahudi turib mendak samoriy ayoldan qandoqlarcha su talab qilib qoldimiz deb so'radi hazrati ayso bundoq javob berdi agar siz xudoning sovg'itining nimaligi va sizdan ustiq so'rgan kishining kim ekanligini bilsangiz edi undaqda siz uningdan shuni tilatdingizda umu sizga hayotliq shini beratdi ayol taqshir quduq cho'nqur uning ustiga sutatligan asboblar yo'q tursa hayotliq shini nadin topalaysiz bu quduqni ajdodimiz yoqib qo'ligan uningdin o'zi o'g'illari va mol varonlarimu suv ichgan ajabo siz bu sudinmu yaxshi suv beraman deb o'zingizni ajdodimiz yoqubdin ulug' demoqchimi deb so'radi hazrati ayso mundoq deb javob berdi bu suvni ichganlar yana usaydi ammo man berdigan suvni ichganlar мәңгі ұсымайдыған болыды. Мән бередіған су, ішкен кішілерінің қалбіде, etilib chiqadigan bir buloqqa aylanib ularga mangulik hayotliq berdi taqsir manga bu suvdan bagaysiz shu suv bilan tashnolig'imni qondirib quduqqa ikkinchi kamaydigan bo'lay dedi ayol hazrati ayso berib eringizni boshlab keling dedi erim yo'q deb javob berdi ayol erim yo'q deb rostini aytdingiz besh aga takkan edingiz hozir siz bilan birga yashayotgan odam eringiz bo'lmaydi buni to'g'ri aytdingiz dedi hazrati ayso taqsir endi tushandim siz aslida payg'ambar ekansiz shunga aytib ajdodlarimiz bu tog'da ibodat qilib kelgan lekin sizlar yahudiylar nima uchun ibodatni yerusalimda qilish kerak deb chim turibsizlar dedi ayol hazrati ayso uningga mundoq dedi xonim so'zimga ishinim shundoq bir vaqt keldiki xudoga ibodat qilish uchun kishilarni bu toqqa yoki yerusalimga berishning hojati qolmaydi sizlar samoriyliklar xudoga ibodat qilgan bilan uni bilmaysizlar biroq biz yahudiylar kimga ibodat qilganimizni bilamiz chunki qutquzilish yahudiylar orqali dunyoga keladi lekin shundoq bir vaqt keladi shundoqli kelib qoldiki kishilar ruhi bilan va xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uningga ibodat qiladi arishdiki otimiz o'ziga ana shundoq haqiqiy ibodat qiluvchilarni izdemakda xudo ruhdir uningga ibodat qilg'uvchilar ruhi bilan va xudo oshkorilgan haqiqat bo'yicha uningga ibodat qilish kerak ayol hazrati aysoga masihning ya'ni qutqizg'uchining keldiganligini bilaman u kelganda bizga haqiqatni to'liq tushuntirib berdi dedi siz bilan so'lishayotgan men u bo'liman dedi hazrati ayso dal shu chog'da hazrati aysoning shogirdlari qaytib keldi ular uning bir samariyik ayol bilan so'lishayotganligiga hong tong qilishdi lekin hech qaysisi hazrati aysodin siz uningdan nima so'rmoqchisiz yoki siz nemishqa uning bilan so'zishsiz debmi so'rmidi shuning bilan ayol ko'zisini tashlab shaharga qaytib berib kishilarga yuringlar hayotimda qilgan ishlarimning hammasini manga aytib bergan odamni ko'rib kelinglar ajaba qutqizg'uchi masih shumidi dedi buning bilan kishilar shahardan chiqib hazrati aysoni oldiga kelishga boshladi shu vaqtning o'zida shogirdlari hazrati aysoga ustoz ozroq bir narsa yavosinizchu deb o'tinishdi lekin hazrati ayso mening sizlar bilmaydigan bir yemakligim bor dedi shogirdlar bir biriga ajabo biri ustozga yemakli akilib aganmidi deyishdi mening yemakligim meni avatgan xudoning irodasini amalga oshirish va uning manga topshirgan ishini tamomlashdir dedi Hazreti Eysa. Hazreti Eysa, shahardan kelayotganlarni ko'zda tutib so'zni davomlashtirib shogirdlarga mundoq dedi sizlar g'usul yig'ishqa ya'ni to'rt oy bor deysizlar ammo sizlarga aytimanki beshinglarni ko'tirib etizlarga qaranglar ziroatlar sarg'ayib urushqa tayyor bo'lgandek bu kishilarmu e'tiqod qilishga tayyor bo'ldi xuddi hosil yiquvchi haqqini ilayotgandek bu kishilarni manga itqat qilishga yetaklayotganlarmi xudodin tegishlik inom ilayotidi ularni yiqqan hosili bo'lsa mangulik hayotga erishgan kishilardir shunda qilib terixchi va o'rmichi tan xusholindi biri teriydi yana biri yig'idi degan tamsil to'g'ridir Мән сіләні өзіңла әмәз, башқыла әмгәк сүндірген бір хосулны йығышқа әвәттім. Шының үчін сілә, тәйяр бұған бұ хосулны йыққуч сілә. Сихар есдіки, нұрғын самарихлә, елқы аялның hayatımda қыған ішлерімнің әмісіні маңы етіп әді, деген сөзіні аңлап, Әзірті Әйсаға етіқат қылды. Шуңа ұла, Әзірті Әйсаның алдығы келіп, uning o'zi bilan bilib turishni talab qilishdi shuning bilan hazrati ayso u yerda ikki kun turdi uning ta'limi orqali texmu ko'p odam uningga e'tiqod qildi ular ayolga bizning e'tiqod qilishimiz endi faqat sizning so'zlaringiz sababidilla emas balki o'zimizning ong'anlig'idimmi bo'ldi uning haqiqatan dunyoning qutqizg'uvchisi ekanligini bildiq deyishdi ikki kundan keyin hazrati ayso galiliya o'lkasi qarab yo'l oldi u o'zi burun hech qandoq payg'ambar o'z yurtida hurmatga sazovar bo'lmaydi degan jaliliyga kaginida jaliliklar uni qarshi ilishdi chunki ulamu o'tib ketish heytini yerusalimda o'tkazgan va hazrati aysoning u yerda yaratgan mo'jiza ham karomatlarni ko'rgan edi hazrati ayso jaliliya o'lkasida turgan vaqtida kana yesig'a yana bordi u dal shu yezdagi bir to'yda suni sharobga aylantirgan edi shu kunlarda kaparnaum shahrida o'g'li kasal bo'lib yotgan bir o'rda amaldori boy edi u hazrati aysoning Yahudiydən Gəliyəyə kəlgənligini anlab, onun aldığı badi və öyümgə verib, sakrat yatqan oğlumni saqaytıb bəsiniz, dəb ötündü. Şunun bilən, Həzrəti İsa onunğa, sizlə gəliliklə, möcüzə və karamətlərini kömügücə, bana etiqat qımaydıqan oxşaysizlə, dedi. Orada əməldari Həzrəti İsağa, Həzrətləri, balam ölməsdə bag'aysiz dedi uyingizga qayting o'g'lingiz hayot qolidi dedi hazrati ayso heliqi odam hazrati aysoni aytgan so'ziga ishinib uy qarab mangdi yo'lda chaqarlari uning oldiga chiqib o'g'lining hayot ham salomat ekanligini uqtirdi amaldor ulodin o'g'lining qachondan boshlab yaxshilanishga yuzlanganligini so'rg'inida ular tunugin tushdan keyin soat birda qizim siyondi deyishdi bolining otasi buning dal hazrati ayshoning o'ziga o'g'lingiz hayot qoludi degan vaqt ekanligini esiga oldi shuning bilan u va butun oyisidagilar hazrati aysoga e'tiqod qilishdi bu hazrati aysoning yahudiy din jaliyaga kelib ko'rsatgan ikkinchi mo'jizasi edi